Samo sekundu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je sakupio, poživio u islamu. Posebno večeraš ime o kojem ćemo večeras govoriti ako boda ima i ovo značenje naše dove. I ovo značenje naše dove. Prošli put smo govorili o veličanstvenom Allahu te barek imenu El Hanan. Večeras ako boda govorimo o veličanstvenom Allahom te barek imenu El Menan. Ko zna značenje ovog imena? Znači ovo večeraš ime je vezano za ime El Mohsin dobročinitelj. S tim da ovo značenje, kako kažu neki učenjaci, sadrži u sebi onaj koji daje robovima i prije nego što oni to zatraže od njega, suha. I prije nego što zatražiš, Allah Đelešan ti podari i da. I svi smo toga svjedoci. Jer smo mi u gafletu i nema zapostavljamo late bare kvetala njegovu veličinu, njegovu moć, njegovu snagu, njegovo mjesto, njegov hak kod stvorenja. Vrlo malo i ibadeta mu činimo, vrlo malo mu dove činimo, vrlo malo tražimo, išćemo da Allah subhanahu wa ta'ala i ljudi, ljudi su takvi. Allah subhanahu wa ta'ala opet se brine o nama i daje nam sve ono što nam je potrebno. Iako, iako mi zapostavljamo tu dovu koja je srž ibadeta, koja je ibadet, nešto što je veličanstveno u a to je da digneš svoje ruke, da se poniz okreneš ka Allahu subhanahu wa ta'ala skrušenoga, molijeći, tražeći od njega sve ono što ti je potrebno. I za tu dovu koju upućuješ Allahu subhanahu wa ta'ala tražeći od njega, Allah subhanahu wa ta'ala to traži i zahtjeva. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala će te nagraditi jer ta dova je ibadet, ta dova i bade, ti tako i na takav način obuješ uzvišenom plementom gospodar, gospodaru Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Također od značenja imena Ermenan, da onaj koji obilato daje, koji se brine o svojim stvorenjima, daje im na faku, daje im risk, obskrbu, odakle se, odakle se i ne nadaju. Tako isto to svi mi smo svjedoci mnogo puta, svakodnevno, da faka i risk dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala odakle se i ne nadaš. A tamo nekada kada čovjek pomisli da će mu biti nafaka i izvor nafake, nema je. Nema je subhanahu. I čovjek se polomi da dođe, da dođe do nafake, do riska i obskrbe na taj način, međutim ti putevi su uskraćeni, zatvoreni i nema. Međutim, na jedan put, na očekivanju Allah Đelešanu pošalje putem nekog da dobiješ ono za čim si žudio, ali se nisi nadao da će doći iz tog, iz pravca. U arapskom jeziku menne znači učiniti dobro prema nekome. Menne alihi. Učiniti dobro prema nekome. Također ima značenje spominjati učinjeno dobro. Zato ćemo obratiti pažnju za ovu riječ. Spominjati učinjeno dobro. Kada nekome učinimo nešto, pa volimo to da prigovorimo. Kažem, učinio sam ti to i to, dao sam ti to i to, uradio sam, učinio sam uslugu, očekujući da ti ta osoba bude ponizna, zahvalna cijeli život. Pa ćete vidjeti koliko takve rečenice djeluju na naše dobro djelo. I sama pomisao, sam nije tu srcu, kada daš, a osjećaš u grudima tjeskobu, da ti je to teško što si ti dao, iako to ne iskazuješ, vidjet ćemo šta je Ibnu Kajim Rahmetullah Ali kazao. Spominjanje ovog veličanstvenog Allahu Tebare Kvetala imena, kazali smo prošli put da Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ime El Hanan se navodi i spominju rivajet od Enesa radi Allahu oko kojeg postoji razilaženje. Uzeli smo ocjenu hadisa da je vjerodostojna. Zbog toga smo opisali Allah subhanahu wa ta'ala tim veličanstvenim imenom. Večeras je sličan isti rivajet bez spominjanja Allahovog Tebare Kvetala imena El Hanan. I oko ovoga rivajeta nema razilaženja. Vjerodostojen zbog toga se znači prihvata i potvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala i opisuje se subhanahu wa ta'ala ovim veličanstvenim imenom kojim ga je opisao njegov poslanik sallallahu alihi sallam u sunetu. Prošli put smo kazali i opisali taj, odnosno e, kazali smo hadis poslanika alihi wa u kojem stoji to ime. Šta se opisuje. Koja je to dova koja je navedena u tom hadisu? Dova gdje kaže poslanik alaih na kraju uistinu je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala dovom kada se Allah Đelešanuhu zamoli odaziva se kada se nešto zatraži Allah Đelešan će mu to dati koje su to riječi? spominje se i to. Ali cijela rečenica. Maša. Tirate. Ja sam drugu verziju. drugu verziju. Znači on rivajet od danas radi Anu, stoji da je poslanik sallallahu alihi wasallam jedne prilike sjedio, znači on je sin sjedio skupa, u jednom i drugom rivajetu se spominje različite stvari. U jednom rivajetu se spominje da, da su primijetili i čuli čovjeka da je nakon što je učinio kijam, ruku i seđdu, proučio sljedeću dovu, a u drugom rivajetu stoji da su čuli čovjeka koji izgovara, koji izgovara sljedeće riječi. Allahume inni es'eluk. Gospodara moj, uistinu te ja molim i dovim Znači čime? Eseluke bijene lekel hamd, da tebi Allahu dragi pripada svaka vrsta zahvali La ilaha ila ent. Uistinu nema i ne postoji neki drugi Bog koji je zaslužan da bude obožavan mimo tebi. Ti se samo obožavaš gospodaru naš. Elmenan. Ovdje je došlo Elmenan, a u prošlom hadisu je došlo Elhanan, Elmenan. Elmenan Bedi us samavati vel ard, ja zel vel ikram, ja haju, ja kajum. Pa je poslanik sallallahu zatim je kazao Allahume inni es'eluk, gospodaru ja te molim, pa je naveo znači dovu koja se ne prenosi u hadisu, ali je poslanik sallallahu alijih wasallam kazao uistinu je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala bismihil azim sa njegovim veličanstvenim velikim imenom, a drugom bismil azam sa njegovim najvećim imenom kada bude, znači, se dovilo i tražilo da Allah subhanahu wa ta'ala, on se odaziva i on, on uslišava tu dovu, odnosno on daje ono što čovjek i insan, rob traži da Allah te bareke, te bareke vetala. I ova hadis je rodosa, bilježi imam Nesai, Ebu Davud, Ibn Mađe i drugi, i drugi, a šeh Albani, Rahmetullah Ali kaže da je hadis vjerodostojan. El Hatabi Rahmetullah Ali kada govori o Allahom te bareke imenu El Mennan, kaže da ima značenje onaj koji mnogo, koji mnogo daruje, koji mnogo daruje. I kada pogledamo, znači u ovo značenje, znači imena ar razak jel? Sličnost postoji. El-Muhsin, također sličnost postoji. Koji još postoji ime koji ima sličnost? El-Wahhab. Nismo ga radili, nismo ga spomenuli. Mada ima učenjaka koji navodi da je to jedno od Allahovite imena i mi smo kazali da prošli put zbog čega se razilaze ono oko čega su saglasni da je svojstvo Al-Hanan Allaha subhanahu wa ta'ala pa tako i postoji razilaže među učenjacima kada neko znači, pobraja 99 Allahovi samo imena ili neko više ili oni koji su hiljadu ili dvije hiljade ili tristo i neki drugi broj koji su pokušali da pobroje Allahom subhanahu wa ta'ala lijepa imena, razilaze se u tome što su potvrdili Allah određena imena za koje drugi učenjaci smatraju sto svojstva. Da je to opis Allaha subhanahu wa ta'ala i da nisu, znači, i da nisu imena. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala ime El ne navodi su poznati rivajet. Koji je poznati rivajet koji imamo danas? Eh, kod nas, ove naše levhe ispisan. Mnogo puta su spominjali raviju. veli Muslim, znači njegov rivajetu se ne spominje. Ne spominje se niti u rivajetu Abdul Melika, nego se spominje u rivajetu Abdulaziza ibn Husajna, rahmetullah alihim. Znači on, kada pobraja 99 Allahovi lijepih imena, navodi ovo veličanstveno ime El Mennan, također imam Bejheki, ga navodi da je jedno od lijepih imena imamo Bahani, drugi danas poznati še Ibn Samir Rahmetullah Ali, također ga ubraja u Allahova Tebare vatala veličanstvena imena. El Halimi Rahmetullah Ali je kazao El Menan je onaj koji obilato nagrađuje, on te bareke vetala daruje život, razum, život i razum, pamet, Znači kada danas vidimo da je neko pametan, to je da Allah te kvetala veličanstveni dar. Kada vidimo život, da dolazi insan i osoba, ono novorođenče na svijet, to je Allahu te bare vetala dar. To je Allahu subhanahu wa ta'ala poklon. Pa prema tom poklon ti ljudi trebaju da se odnose na odgovarajući način tako što će zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala učiniti ga pokornim Allahim te koja je tala robom, zbog čega? Zato što je ta porodca ta koja utječe na dijete, da li će dijete biti ili židov ili kršćanin, ili onaj koji obožava vatru, ili pravi istinski musliman, da nastavi onako kako je rođen, rođen u čistoj, čistoj vjeri. Zatim kaže on subhanahu wa ta'ala daje čovjeku najljepši lik, stvara ga u najljepšem liku. Zatim navodi kuranski ajd, Allah šano kaže u suri Ibrahim 34. ajd Va atakum min kulli ma eltumu I on subhanahu wa ta'ala vam daje sve ono što vi tražite od njega. Zatim kaže nakon toga Va in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha A kada bi pokušali da pobrojite Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema vama, nikada ne bi uspjeli da ih pobrojite. I sve ovo obuhvata Allaho te Kvetala ime El Mennan. <clears throat> Sve blagodati koje mi uživamo, vidljive i nevidljive, imamo vidljive i nevidljive blagodati. Sve su one od Allaha te bareke ta'ala. te uzvišeno ime El Mennan. Svaki vjernik kada spozna značenje, kada spozna da je uzvišen Allah sebe opisao u sudnetu imenom El Mennan, koji u skraćenom obliku možemo kazati dobročinitelj, treba da istinski vjeruje da je jedini, pravi, istinski dobročinitelj koji, koji nas obaspa i koji se brine o stvorenjima Allah te bareke, te bareke ta'ala. Istinski, znači svaku blagodat priznati da je od Allah subhanahu wa ta'ala jer je od njega potekla. On nam je dao, znači ono što vidimo i što ne vidimo i što osjetimo i što ne osjetimo. Sve su to blagodati kojima nas obasipa naš uzvišeni plemeniti gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahe jerzuku men ješa bi gajri hisab. On subhanahu wa ta'ala daje obskrbu ljudima, određenim ljudima, kome on subhanahu wa ta'ala hoće bez muke, bez truda, kome hoće. Znači neko zalaže trud, ali imaju robovi i određene kategorije kada Allah žao nekome dadne, on se i ne trudi. Ne namuči se, a dođe do određenog riska obskrbi od Allaha te bareke ta'ala. To je Allah subhanahu wa ta'ala. El mennan daje kome on subhanahu wa ta'ala hoće, kada hoće, daje ljudima, stvorenjima onoliko koliko on subhanahu wa ta'ala hoće, s određenom mjerom. Svi mi u tome učestvujemo. I niko neće napustiti ovaj svijet dok taj svoj risk, to što mu je Allah Đelešan odredio, ne pojede, odnosno završi s njim. Tek nakon toga melek smrti uzima dušu svakom od nas. Zatim Allah Đelešanu kaže, ajd koji smo kazali prije, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada bi pokušao da pobrojite Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema vama, nikada ne bi uspjeli da ih pobrojite. Znači, Al-Halimi kada govori o znači Al-Menan, onaj koji ti je podario, šta? Šta smo kazali? I život, i pamet, razum, kada bi samo to pokušali, na taj način, znači na osnovu tih blagodata, zahvalimo Allahu te bareke ta ne bismo, ne bismo mu zahvalili onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Na osnovu pameti i razuma danas jesmo to što jesmo, muslimani. Allah Đelešanuhu će svoditi račun sa onima koji imaju razum, koji su razumom bili obdareni na Dunjalu, Njih će pitati Zašto se niste odazvali poslanicima? Zašto niste se odazvali Kitabu, Kur'anu? Zašto niste slijedili Muhammed A.S.? Zašto niste učili i izučavali moju knjigu, moj govor? Allah Đelešanu neće ovo uputiti ovakva pitanja osoba koje nisu mogle shvati, nisu mogle razumjeti i nisu imale razum, niti moć govora, ni moć sluha i slično nego će nama put. A mi opet, pogledajte te blagodati, blagodati razuma. Nakon toga, kada se čovjek odazove i shvati ispravnost ovoga puta, istintost Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovi riječi i poslanika Muhammeda sallallahu alihi vseleme, sljedeća blagodat, vječna blagodat koja nije će nestati, koja neprekidno traje su dženevska uživanja. Zbog toga što si shvatio i razumio vjeru. Pogledajte kolika je ta blagodat razuma. Kada čovjek promisli i razmisli. <clears throat> Zatim El Menan, Allah subhanahu wa se opisuje El Menan, da je on taj koji daje neizmjerno svojim robovima, on u Kur'anu na nekoliko mjesta, na više mjesta ukazuje kakve je blagodati podario određenim, određenim ljudima, određenim skupinama, određenim narodima. Kažu učenjaci, prva blagodat, koja je posebna blagodat, koja je veličanstvena blagodat, kojoj nema cijene, znate li koja je to blagodat? Slanje poslanika Muhammeda sallallahu alihi vaseleme cijelome čovječanstvu jedan od najvećih blagodati koja je ukazana čovječanstvu je poslanstvo Muhameda sallallahu alihi wasallam. Subhanallah, pogledajte. Znači, poslanik kada je došao, kada se je pojavio, u Meki pojavio se u vrijeme kada je, znači, mnogoboštvo dostigo svoj vrhunac. Kada su ljudi živjeli u tami, tminama, širka, kufra, nevjerstva, griješenja, razvrata i svega, Allah lešanu i pored takve situacije, to su grijesi, to su, ne zna se šta je gori grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki grijeh izaziva Allahu sržbu. Odnosno, kada čovjek čini ili narod, ili skupina, i grad, ili mjesto, te vrste grijeha očekuje se, eh, očekuje se kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali Allah Đelešanu iz milosti prema tim stvorenjima subhanahu Kada čovjek promisli iz milosti prema njima i generacijama koje će doći do sudnjega dana, šalje najodabranijeg poslanika, najveličanstveniju knjigu, njegov govor, da bude uputa i putokaz smjernica kako se ponašati na ovom svijetu. A opisuje poslanika da je rahme. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I mi te nismo poslali osim kao milo svim svjetovima. Znači, Allah će vam pogledajte u tim trenucima tog kufra, mnogoboštva, nevjerstva i griješenja, šalje vjerovjesnika, gdje Allah Đelešanu želi kazati ja želim šta? Dobro čovječanstvo. A danas ga ljudi optužuju, optužuju Allaha subhanahu wa ta'ala za sve i svašta, za svoju situaciju i svoje stanje. Allah Đelešanu želi ljudima dobro, želi im hajr. Jer da Allah Đelešanu nije želio hajr čovječanstvo, ostavio bi u zabludi, u džehlu i neznanju i ne bi nikada spoznali ko je njihov gospodar nikada ne bi spoznali. Ali on, subhanahu wa ta'ala, šalje, šalje kako bi ukazao na pravi put. Kako bi poslanik, sallallahu alihi vseleme, izveo ljude iz robovanja, ljudi, kamenja, drveća i sličnih kipova u robovanje jednom jedinom uzvišnom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I zato se kaže da je to posebna milost koja je, koja je data od strane Allah te bareke tala čovječanstvu. I mi treba da zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala što smo sljedbenici poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, što smo u odabranom ummetu i što slijedimo najodabraniju, najveličanstveniju knjigu, Kur'an, govora Allah te bareke te ve ta'ala. Allah Đelešanu kaže: "Laqad manna Allahu عَلَى mu'minin" u istini Allah Đelešanu ukazao posebnu blagodat, posebnu milost vjernicima, kada? izbasa fihim rasulem min enfusihim. Onoga trenutka kada im je poslao vjerovjesnika, poslanika jednog od njih. Posebna milost. Kako je blagodat? Znači ovdje Allah kaže da je to posebna blagodat prema vjernicima. Znači onima koji povjeruju poslanika koji se pojavi, odazovu se njegovom pozivu da slijedi Allah subhanahu wa ta'ala i sunnet poslanika sallahu alihi sallam Tek tada će biti u ovoj spašenoj skupini za koju Allah Đelešanu kaže da je posebna milost prema njima data. Zatim kaže Allah Đelešanu opisujući jetlu alihim ajatihi wa yuzakihim. Taj poslanik koji će biti, koji je milost, i koji je, znači, e, koji je samo njegovo poslanstvo milo svjetovima, on će vam citirati i učiti Allahove tebare kevetara ajete. I on će vas očistiti. Poslanik sa Allahu njih veselam. Očistiti od čega? Od širka, kufra, nevjerstva, licemjerstva i svega. Poduče vas pravo istinskoj vjeri. Poduče vas Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima, propisima, Allahovim znakovima ovo sve obuhvata je Allah te znakove u kosmosu, na zemlji i ajete sa propisima, propisa kojima je došao poslanik sallallahu alejhi ve I on subhanu, znači Allah subhanahu wa ta'ala će poslati poslanika koji će ih podučiti knjiz. Kako i na koji način čitati, razumijete. Koja je to knjiga? Kur'an. Koju će znati slijediti, crpti iz nje propise i dokaze, vladat se po njoj. Val hikme. I mudrosti. Poduči, znači, Kur'anu i mudrosti, a ulema kaže da je ovdje hikme, mudro, sunnet poslanika sallallahu alijih wasallam. Poduči i sunnet. Zato Kur'an bez sunneta ne ide. Niti sunnet bez Kur'ana ne ide. Jedno je, po, znači, skupa su. Poslanik sallallahu alihi wasallam kaže, dat mi je Kur'an i ono što je slično njemu ono što je slično njemu, to je sunet. Ne može se odvojiti. I ne može se kazati, moja je, ja se mogu samo znači zadovoljiti ili dovoljan mi je Kur'an. U Kur'anu je sve. U Kur'anu nije sve u smislu, znači ono što je Allah objavio, došlo je znači u sunetu pojašnjenje, detaljno pojašnjenje Kur'ana. Jer se Kur'an tumači Kur'anom ili sunetom poslanika sa Allahom ili govorom ashaba, govorom ashaba, to je znači ono kako i na koji način se tumači Kur'an. Tako da bez pojašnjenja i sunneta ne možemo shvatiti kuranske smjernice i ono što je Allah tabarek ve htio čovječanstvu. وَإِنْ kanu مِنْ قَبْلَ فِي Opisuje stanje, znači da je to milost Allah tabarek ve koju je spustio čovječanstvu, a to je poslanstvo poslanika sallahu alihi vseleme, narodu koji je živio u velikom delaletu. Delalet. Šta je delalet? U velikoj zabudi, očitoj zabudi, jasnoj zabudi, u velikoj. A taj delalet obuhvata njihov kufr, nevjerstvo, mnogoboštvo, veliku zabludu u kojoj, u kojoj su bili. Pa je poslanik sallahu alijih vaseleme milost od Allaha Đelešanu vjernicima, čovječanstvu ko povjeruje, da uči i izučava Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, slijedi njegov sunnet, slijedi njegov sunnet i tek tada se može odlikovati nad ostalim stvorenjima u smislu onaj koji zna i onaj koji ne zna. Jer onaj koji zna, on slijedi, onaj koji ne zna, ostaje dalje u očitoj, u očitoj zabludi. Zatim kaže Allah Đelešanu sura Al-Hadid هو الذي ينزل على عبده آيات بينات on te bareke vetara je taj koji spušta i objavljuje svome robu ajete, jasni ajete, jasni ajete. Li uhriđakum mina zulumati ila nur. Kako bi vas izvao iz tmina zabude na svjetlost upute. Tmina zabude također učinjaci kažu da je to širki, kufr, nevjerstvo, grijesi, sve vrste e, e, grijeha, a ovaj nur, to je Allaho te barek uputa, što znači da Allah šao poslao poslanika sa Allahu alijih veseleme, kako bi, znači cilj jedini, da ih izvede i zabude na uputu, želijeći im dobro. Jer da je Allah Đelešanu htio ljude da ostaju u zabludu, ostavio bi u zabudu. Ali Allah hoće hajr svima. I zato danas kada se pojave osobe koje su šehovi, alimi, knjige islamske, literatura koja se prevodi s arapskog jezika, znači ona poznata literatura od Selefa, Allah Đelešanu želi dobro kome? Narodu na ovim prostorima. Kad Allah Đelešanu jednu grupu uputi da izučavaju Allah subhanahu ta'ala vjeru u nekim od islamskih zemalja, pa se ti ljudi vrate na ove prostore, Allah Đelešanu želi dobro, dobro ovom narodu. Svaka knjiga koja se prevede, to je iz Allahove Tebare tala e, milosti. Jer je on Elmenan. svaki daje koji se pojavi na ovim prostorima također je iz Allahove neizmjerne milosti Elmenan. Svaka osoba koja prihvati din, vrati se Allah, Đelešan, prihvati ga, prihvatila je din iz Allahove Subhanahu Wa Ta'ala milosti prema njemu. Nešto si zaslužio, nešto misliš da si poseban, nego što Allah Đelešanu želi da ti ukaže i da ti da spas, Spas, a prvenstveno spas, znači ne samo na Dunjalku, nego na Ahiretu. Svaki onaj koji se odazove, ko bude upućen, posvjedoči šehadet, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, može se nadati dobroti Allaha te tebareke ve ta'ala. I to je Allaha subhanahu wa ta'ala neizmjena milost, dobrota i blagodat prema čovječanstvu, pojedincima, zajednicama i državama. Zatim kaže Allah Đelešanuhu, wa inna bikum laraufun rahim. I u istinu Allah Đerašanuhu prema vama dobar i blag. Pogledajte, šalje poslanika da bi vas izveo iz tmina, džahilijeta, na svjetlo stupute, Zbog čega? Zato što je Allah Đerašanuhu prema vama dobar i neizmjerno blag. Sve što danas vidimo, putem, znači ovaj prijenos predavanja, to Allah te tala milost onima koji nisu mogućnost prisustvo prisustvuju predavanjima, da čuju, da bi nešto znači naučili ili da bi obnovili neko svoje znanje, to je sve iz Allahove te bare je tala neizmjerne milosti. I zato čovjek treba da Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljuje neizmjerno na uputi i na svim ovim blagodatima koje danas postoje. Mi smo navodili primjere ashaba koji je putovao, znači koliko daleko, da bi čuo samo jedan hadis poslanika sallallahu alihi wasallam. Danas je tako Allah učinio i dao da ljudi mogu znači bez nekog umora i zamora da čuju hadis poslanika sallahu alihi vasallam zbog koji su nekada ljudi putovali i dane i noći. Nisu, ima mundir, prenosi se na svojim putovanjima kada je sakupljao znanje, da se je znalo zades da nema vode. Nema vode. Pa šta je on pio na tom putovanju? Znate odgovor? Da. Ko bi to danas bio spreman učiniti? I opet mi naša sjela i naša družina uvažavamo, ne cijenimo, ne poštujemo, ne smatramo nekim velikim, značajnim. A oni su hvala zbog jedne predaje. Danas sahi Muslim, Buhari i slične zbirke hadisa stoje našim policama mi ili znači vrlo rijetko ili nikako ne dodirujemo, ne otvaramo, ne zavirujemo, ne čitamo te najljepše riječi nakon riječi Allaha te bareke ta'ala koje su navedene u Kur'anu. A to je sunet poslanika sa alejhi ve sellem. Od Allaha Đerla dželaluhu blagodati prema nama je blagodat imana. Blagodat imana, vjerovanja, blagodat upute, tako što Allah subhanahu wa ta'ala tu blagodat ne samo da nas je uputio, nego je učinio našim srcima da je, znači, zavolimo, omilio je našim srcima, da nam je draga, jer nema vjernika ako mu je teško biti vjernik. Vjernik je istinski vjernik, onaj koji voli to što je vjernik, voli Allah subhanahu wa ta'ala, voli poslanika alaih voli propise, ništa mu teško u vjeri nije nadajući se i očekujući da Allah te bareke tala najveću, najveću nagradu. I Allah Đelšanu je omilio iman. I ne samo da je ga omilio, nego ga je uljepšao u našim srcima. Jer je on elemenan, daruje iman kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Omilio, uljepšao, a pogledajte kufr, nevjerstvo, griješenje, licemjerstvo, sve je to učinio da nam je prezreno, da nam je e, Znači da ne volimo, da ne cijenimo, da ne poštujemo, da mrzimo i preziremo i kufri griješenje. E sad, da li smo mi takvi u našim srcima? Da li osjećamo to? Da li osjećamo da mrzimo i prezirimo šta griješenje, kufr, nevjerstvo, nifak, necemjerstvo i sve? A da volimo sve ono što Allah Đerašanu voli, a to je njegov din, njegova vjera, islam, iman, bogobojaznost, takvaluk i sljedbenike islama. Allah Đerašanu kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Ali Allah Đelešanu učinio i omilio iman u vašim srcima i uljepšao ga u vašim srcima. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ A mrski vam učinio i kufr, i griješenje, i nezahvalnost. Sve vidove onih stvari, onih dijela koje Allah Đelešanuhu ne voli. To je učinio. Znači kada osjetiš u srcu ljubav prema dobru, ljubav prema imanu, prema islamu, znaj da je to da dar. Kada osjetiš da mrziš i prezireš kufr, nevjerstvo i griješenje, znaj da je to da Allah Đelešanuhu dar. I da to nisi dostigao znači svojim nekim stepenom, nego isključivo što je Allah Đelešanuhu spustio i ulio svoju milost u tvoje srce da tako osjetiš. Da tako osjetiš. Ula humur rašidun a to su oni koji su na pravom putu, koji budu osjećali ovu vrstu imana u svojim srcima. Što znači ima se ne nasljeđuje. Razumijete? Moj otac je bio dobar, pa ljudi smatraju njegov sin je dobar, a sin tamo radi ono što radi. Njegov djedo je bio dobar, pa i on dobar, znate. Ili njegov djedo je bio loš, ma i on ne može biti osim da je loš. Otac su je bio loš, ma i on je samo se pretvara. Allah Đelešanu zna iskrene. I Allah gleda u srca, ne gledao naše izglede. I u srcima traži ovo. A kada je u srcu ispravno, ispravno, ljubav prema vjeri, i da je srce ukrašeno sa dinom i sa vjerom, onda se to manifestuje u našim djelima. Pa kada vidimo vijenika, vidimo da je plemenit, da je dobar, da izvršava Allahove te bareke naredbe, a da izbjegava Allahove tebareke vetara zabrane, zabrane. I naravno, mi vjerujemo da čovjek kao vjernik, kao mu'min, može učiniti grije. Može učiniti grije. I da nema onih koji ne čine grije. Svi čine, samo znači tu neka podjela ko manje čini, ko više čini. Ali Allah Đelešanu voli od njih sve one koji se kaju, koji se njemu vraćaju i koji čvrsto daju obećanje da se više neće vratiti na učinjeni grijeh. Zatim sljedeća blagodat koja dolazi od onoga koji je elmenan je sloboda ispoljavanja vjere. Sloboda znači u prakticiranju vjere. To je blagodat, jedna velika od Alate bare Vetana. Danas, koliko mi uživamo tu veliku blagodat? Koliko smo je svjesni? Ali mi, pored te blagodati koje mi užimo, i tražimo nešto više, nešto što nije moguće i što je teško ostvariti. A zapostavljamo svijest ili jako malo smo svjesni ove velike Allahove te bareke ove tala blagodati da možemo javno ispoljavati vjeru bez straha. Možemo javno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Možemo javno robovati Allahu te bareke ove tala onako kako on subhanahu wa ta'ala traži Prva generacija muslimana, da li je to imala na početku?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 Pa je on požurio da im kaže Assalamu alaikum. Nazvo im salam. Šta su ovi ashabi radili? Kažu, nije ovo učinio osim da nam se dodvori Odmah su gubili. Uzeli su ovce, to stado, i došli poslaniku sallallahu alihi wasallam. Nakon toga, Allah Đelešanu objavljuje ovaj kuranski ajet. Gdje kaže, o vjernici kada krenete u boj, u vojni pohod, fetebejenu, dobro stvari ispitajte. Što znači da odavde iz ovog kuranskog ajta mi uzmamo sljedeću korist. Danas kada hoćemo da optužimo nekoga za nešto, ne možeš ga optužiti bez jasnog dokaza. Fetebe i jenu. Dobro, dobro, dobro ispitaj, analiziraj prije nego što doneseš svoj sud. Ali mi nemamo ovoga tebejuna, jel? Mi automatski, znači čovjek samo nešto tamo čujemo, automatski je propis koji se spušta na njega, Ovakav je, nevjernik oni nisu prihvatili njegov selam. Zašto su gubili smatrujući ga da je nevjernik? Iako je kazao selamu alijekom. A znak raspoznavanja, znači muslimana, jeste kada ti nazovu selam, da mu odgovoriš selam. I to je ono što ti prihvataš po vanštini. Ti ne znaš ostalo. E sad ako imaš taj bejan e, u kojem si znači dobio od pouzdane osobe ili znan stanje osobe, to je nešto drugo. Ali ovo na prvi pogled ne može se tako donositi sud o drugima jer je Allah Žešanu korio ovu grupu ashaba. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا I nemojte govoriti onima koji vam nazovu selam, niste vjernici. Allah Đelešanu zna šta se je desilo. Poslanik ne zna, poslaniku su oni samo prezentirali stanje kako je bilo i kazali su onako kako je bilo. Ali Allah žel je nemojte to govoriti odmah, jel? Prije nego što krenete fetebejenu. Dobro to, znači, rastabrite, uvidite, vidite, analizirajte, pa onda tek nakon toga možete. Nemojte požurivati. Bez jasnih dokaza. Tabtaguna aradar hayati dunija, želijeći dunjalučke naslade, pa kažu šta je razlog samo tome ovce, jer su uzeli to stado. Koliko danas imamo oni što zovu ganima, jel? koji se kreću i žele to, subhala. Požuruju da ljude izbacuju iz vjere, požuruju da ljude ostavljaju u tminama džehla, nevjerstva, kufra i ostalog, ali olako ono što je glavni cilj jeste daj da uzem ono što posjeduješ. Jer si ti onaj kome je čije je mjetak i sve ostalo nama halal. Što je pogrešno, neshvatljivo, ne znači čovjek normalan musliman to ne može pomisliti da je u redu. Normalan musliman. U jednoj raspravi sa jednim od takvih, kada sam tražio dokaz za to što smatra da mu je dozvoljeno, nije ništa kazao. Ništa nije kazao. Kaže, samo između nas i njih ugovor ne postoji, oni su ga kaj narušili. Pa je u siru? Nije. <laughs> nije u siru, nije pročito na mekanski period, nije pročito ne tri godine izolacije kada su musmani jeli korijenje, lišće, kada nisu imali šta, kada su bili prinuđeni na to. Da li je kod njih pomislio, a mogao bi ja sad da ovo sve izradim, da preknem ove nekakve ugovore, da se nađem rabar pa da odem tamo, jel, nekom glavu osjećem, da mu uzmem, da ukradem, donesem sebi i ostalim muslimanima. Nije došlo toga. Je došlo nakon tri godine izolacije u mekanskom periodu i dalje su bili potlačeni, nisu imali svoju riječ. Nije došlo. Nisu imali snage. Koje snage? Nisu imali vlast. Jesu imali iman? Imali su iman najveći iman. Niko veći ima ni od njih imao. nikad i niko neće dostići. To su oni prvi prvi i oni su najbolji od ashaba koji su prvi primili iman u mekanskom periodu. Znači najbolji vjernici, najbolji dio umeta nije to činio. Pa kako ti možeš činiti u današnjoj situaciji? Zatim kaže Allah Đelešanu fa inda Allahi me mu kathira. A u istinu Allah Đelešanu posjeduje mnogo dobro. Kod Allaha je dobro, kod Allaha je svako dobro. Pa onda ukazuje na jednu stvar koja je nama dokaz ove priče. Kedalike kuntu min qabl famanna Allahu alikum U Uistinu ste vi bili poput njih. Famanna Allahu alikum. Pa je Allah posebno milost i blagodat ukazao prema vama. Pa kaže opet, fetebejenu, dobro opet provjerite. U kakvoj su oni situaciji bili? Oni su bili u situaciji kada su prikrivali šta? Svoj iman. Od mnogo božaca, A koja je blagodata što ono sada njima data? Suhana, sloboda. Dakle, sloboda. To je blagodat na koje Lašan ovdje ukazuje. Sloboda ispljavanje vjere. Nema straha. To je velika blagodat. Allah, Allah na nju ukazuje sada slobodno, znači s ponosom, ko vas je pomogao, pomogao vas Allah Đelešanu. Ko vam je omogućio da vi sada nešto možete učiniti? Allah Đelešanu. A kakvi ste bili? Bili ste jako potlačeni. Niste imali nikakve riječi. Čega ste se bojali? Da će vas oni koji su na stramputici se poubijeti. U velikom strahu su bili. To Allah Đelešanu pokazuje i ukazuje. Ali je blagodat prema njima ta što sada imaju državu što sada imaju vođu, što sada imaju vlast. Ali se sjeti, dragi brate, da si bio u tom, tom stanju. Sada imaš iman koji ti je lažano podario. Ne požuruj da ljude odbaciješ od sebe, nego trudi se da sve što se može učiniti da te ljude pridobiješ, da postanu poput tebe. Sjeti se da si bio poput njih. Pa je Allah prema tebi milost ukazao. Što ne znači da jednog dana jednog trenutka neće Allah ono kazati milosti prema, prema njima. I mi nismo poslani šta? Da ljude klasiramo. I to nam posebno u današnjem vremenu nije posao. U današnjoj situaciji. Da klasiraš. Upućuješ. Kritike. Tvoje je da omiliš ljudima din i vjeru i da omiliš ličnost poslanika sallallahu alihi veseleme da ukazeš na njegovu dobrotu, njegovu milost i blagost koju ima i koje su ga krasle u tom mekanskom i medinskom periodu, kad imao snagu, to ga je krasno. Kad je imao snagu, nije požurivao sa ubijanjem, klanjem i protjerivanjem, nego se uvijek nadao, uvijek se nadao, možda će Elađa Ošanu puti, možda Allah puti, možda Allah put, A trudio se svakodnevno. I nije znači kada iznese određeni niz argumenata, kazao, e, sad smo uspostavili argumente, halas, vi ste takvi, mi smo ovakvi. Nego i nakon tih argumenata ponovo iznosi argumente, ponovo iznosi <clears throat> argumente, ponovo ukaziva na, na pravi put i put Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo da je jedna velika blagodat, blagodat slobode koju mi danas uživamo, na kojoj trebamo Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaliti, zahvaliti, koji nam je omogućio subhanahu druženja, omogućeno da možemo prihvatiti din bez problema. Nema protjerivanja, nema kažnjavanja. Osim određenih osoba koje rade suprotno sunetu poslanika sallallahu alijih veselem, pa izazovu probleme i sebi i drugima. I sebi i drugima. A da slijede sunet poslanika sallallahu alijih veseleme, znali bi kako da se vladaju u svim situacijama svoga života. I kada je u pitanju ponos i izzet, i kada je u pitanju znači stanje, kada vjernik nema neku veliku vlast, kako se ponašati. A sve će to naći u ispravnom shvatanju i razumijevanju Sirije poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim imamo nekada određenu skupinu ljudi koja nije svjesna blagodati Islama Znači kazali smo da je blagodat od Allah Đelešan, taj islam, taj din, ta vjera koji ulijeva u srca onih koji malo subhanahu wa ta'ala hoće, upući koga on subhanahu wa ta'ala hoće. Ali imam određene ljude, a posebno danas naše roditelje, našu zajednicu, one koji nas optužuju, koji nisu svjesni blagodati Islama, iako osjećaju da je musliman, iako osjećaju da je musliman, ali nije svjestan blagodati Islama. Kako nije svjestan? Zato što taj isti koji misli i osjeća da je musliman, ukazuje i kaže svome sinu, djetetu, čerci i slično, nemoj tamo ići. Oni odvode ljude. Oni zavode ljude. Razumijete? To je osoba, iako osjeća da je pripadnik Islama, on nije svjestan pravog istinskog značenja Islama i blagodati koju Allah Đelešanu spušta na ono srce koje ono odabere Subhanahu wa ta'ala. To su blagodati. Zašto? Pogledajte ovaj kuranski ajet. Allah Đelešanu kaže alike en eslemu. Kaže Allah Đelešanu, on ti prebacuju to što su Islam primili. Kome je to prigovaraju? Prigovaraju poslaniku sallallahu alaihi sallam. Ti, a islam koji oni osjećaju. Danas ti ljudi ovdje kod nas prisutni. Nemoj tamo. Zato što nije shvatio značenje tog pravog islama. Allah što nastavku kaže Kulate munnu ala aleje islamekom. Nemojte meni prigovarati zbog vaše vjere. Što znači nemojte prigovarati ljudima koji ukazuju, upućuju na pravi put. Zašto je tvoje dijete u vjeri? Razumijete? Ovo kada je pokušao danas da protestiramo Kur'an, je kroz naše dešavanje. Nemojte njima prigovarati. Ko je taj koji upućuje? Allah vam kaže Belillahu je munnu alikum. Allah je svoju milost ukazao prema vama. Allah vam upućuje. Allah je to dijete nadahnuo da ode da čuje korisna riječ. Neki hajr. Pa se odazvao, pa je prihvatio. Nije onaj koji priča uputio. Allah upućuje. Allah odabira. Allah koga hoće uputi, koga hoće ostaju u zabude Pa tako da su roditelji možda najveći džahil, neprijatelji vere, Allah Đerašanu odabere to dijete da prihvati din. Da se vrati Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Bel Allahu yamunu en lil imani in kuntum sadiqin. Zaista Allahu pripada ta blagodat koju on spustio na roba, tako što ga je uputio na pravi put. Ako istinu govorite, ko ako istinu govori, oni koji su došli da prigovore poslaniku sallallahu alijih o vjeri. Ljudi koji su bili beduini, nisu znali nešto puno o svojoj vjeri. Zato je Allah kazao šta njima. Kad su kazali, zaista mi vjerujemo. Kula tu'minu, Reci vi niste pravi vjernici, niste vi mu'mini. Ali recite mi smo primili vjeru, slemna. Primili smo, prihvatili smo vjeru. Želimo znači da krenemo stopama pravoga puta, pravoga puta. I ovdje vidimo da su došli da prigovaraju o toj vjeri. Ali ta vjera nije od nas, od nas pojedinaca, mi koji pričamo. Ti sutra ćeš prenijeti svom prijatelju, jaranu, poznaniku, familiji, ocu i majici. Allah Đelešanu upućuje, a naše je da dostavljamo. Vema aleke illa belag. Allah šan Na tebe nije ništa drugo osim da se trudiš, da dostaviš, da prezentiraš. Allah upućuje. I Allah spušta, lijeva iman u srce onoga kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Ali ako je Allah to spustio tvoje srce, trebaš da to cijeniš, da poštuješ i da si zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala što te odabrao pored toliko stvorenja koje su na stran putici. El menan je tebe odabrao. I trebaš biti sretan i radostan nema tuge, brate, nema nesreće, nema nedaće, nema belaja, nema teških situacija i svih tih situacija Allah on daje izlaz vjerniku. Sve te situacije koje te pogode su situacije kojima opet Allah Đelešanu želi tebi dobro, da te pročisti, očisti, podigne da ređe, da ideš za njom ahi, da nimaš nju grijeha. Jednostavno, kaže poslanik, neće ga pogađati, prestati pogađati, ne da će, dok ne bude išao zemljom, odnosno iznad zemlje, čist od grijeha. Znači, jedan sibe, drugi sibe, treći musibet, Allah te čisti. Ne znamo mi šta se ti radi, Allah zna šta se radi, Allah te čisti. Ali ako nemaš grijeha i dalje ne daće problemi, belaj, Allah on ti podiže deređe. Podiže deređe kod sebe u dženevskim prostranstvima. A tamo su zaista velike, velike deređe. Allah Đelešanu ukazuje na blagodati koje je dao Izraelčanima, narodu Beno Israil, sedbenicima Musa alaih salatu wasalam. Ukazuje na blagodat koju je dao također Musa alaih salatu wasalam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين što znači koliko god teška situacija bila, nakon teške situacije, kroz iman, kroz sabr, kroz ustranjenost u vjeri, Allah Đelešanu daje izlaz. U kakvoj su situaciji bili sebenici Musa, ali islatu bili su potlačeni. To Allah Đelešanu navodi, ali kaže, ali smo mi htjeli. Allah Đelešanu je htio. Da one koji su na zemlji bili potlačeni, a to su sebenici Musa i sam Musa, ali islatu wasalam, milošću svojom obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo i da im podarimo šta? Temkin na zemlji, vodstvo na zemlji, vlast na zemlji. Pa se situacija tako brzo izmijenila i promijenila i stanja potlačenosti u stanje da su oni postali vođe, vođe i namjesnici na zemlji. Zatim kaže Allah šanu وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ I da bi Faraon i Haman vidjeli ono da dožive, znači da vide, da dožive ono od čega su strahovali. A od čega su strahovali oni? I strahovali su od toga da će se pojaviti dijete koje će odrasti i srušiti tu imperiju, tu vlast. I subhanallah, kako je to mudrost Allah subhanahu wa ta'ala. Da je to dijete se odgajalo u njegovoj kući. I na kraju srušio, uništio tu vlast, tu imperiju koju je imao faraon. Ali ne znači svojom snagom, svojom mogućnošću, nego Allah Đelešanu što kaže وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ koristi se, znači ovaj glagol. I mi želimo da damo blagodati i milost našu onima koji su bili potlačeni. Želimo, znači, da oni preuzmu vlast, da im damo snagu. I zaista su dobili nakon tog kratkog perioda. Zatim kaže Allah Đelešanu وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ I zaista smo ukazali milost našu i prema Musa'u i njegovom bratu Harunu. Milost koju ukazali. Koja je to milost? وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ I mi smo ih spasili, njih dvojicu i njihov narod velikog belaja i velike nedaće. blagodat i milost koju Allah želi ukazati ovdje koji je dao uh, Musa'u i Harunu i narod je ta što je spasio velike nedaće koja je bila iza leđa, koja je bila blizu, jer su oni koji su bili nestabilni u svom vjerovanju kazali gotovo. Oni nas stižu, nema izlaza. Ali Musa alaih sam tako nije vjerovao. Zatim kaže Allah šanu وَنَسَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ Pa smo im dali našu pomoć i pobjedu, pa su oni pobjedili. Od koga je pomoć? Od Allaha Đelešanu. Od koga je istinski, znači pravi nasr, pobjeda? od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko daje pomoć, ko pruža pomoć, ko daje pobjedu, Allah Đelešanu. Koliko god mi bili, znači, potlačeni, slabi, jaki, snažni, pobjeda nam dolazi od nas, dolazi od Allaha te tebareke wa ta'ala. Wa atainahum al-kitaba al-mustabin i dali smo im jasnu knjigu. Wa hadainahum as-sirata I mi smo putili jednog i drugog na pravi put. Ono što želimo kazati jeste da Allah Đelešan navodi određene blagodati koje je pružio određenim narodima ili vjerovjesnicima, tako što ih je spasio, pružio svoju milost, spustio svoj rahmet, dobrotu, bereket, da su uspjeli da se sačuvaju i ne samo da se sačuvaju, nego su uspjeli da preuzmu vlast Allahovom voljom i njegovom dobrotom. I sve je to blagodat, blagodat od Allaha te bareke, te bareke Zatim Jusuf alaih kada je se sastao sa svojim bratom, također je priznao da je to velika blagodat od Allaha Đelešanu. Blagodat. I da to ne bi se desilo osim iz njegove subhanahu wa neizmjene milosti prema njima. Kalu e inneke Jusuf. Kada su došli, kada su vidjela braća da nešto tu nije u redu, da govor koji im kazuje Jusuf a.s. ukazuje da je on Možda Jusuf nakon toliko godina osustva ne znaju kakav je, kod dijete ga baca, odrastu, Kažu da nisi ti slučajno Jusuf. Pa kaže, kale ene Jusufu wa ahi. Ja sam Jusuf, a ovo je moj brat. Ja sam Jusuf, a ovo je moj brat. Pa kaže, kad menne Allahu alejna. Kad menne Allahu alejna. Zaista je Allah Đelešanu ukazao posebnu blagodat i milost prema nama dvojici. Koja je ovdje blagodat i milost, kažu učinjaci, blagodat da je sastavio nakon toliko godina da su skupa i ne samo ta blagodat, nego blagodat i, i druge vrste blagodati koje su ukazane Jusufu, Jusufu, i salatu wasalam. I nakon svega toga kako Jusuf postupao prema svojoj braći, svima njima oprostio nepravdu, zulum koje su nanijeli, progon, šta je sve pretrpio, radi njihovog postupka. Ali Allah što on to sve učinio svoje mudrosti, da bi podučio i danas koliko se samo kazuje priča o Jusufu, a.s. i svaki od predavača na poseban način ukazuje na poruke i pouke o kazivanju o Jusufu, a.s. Zatim stanovnici dženneta, kada uđu u džennet, on će se prisjećati situacija na Dunjaluku, blagodati koje je Allah prema njima ukazao, pa će se prisjetiti straha kojeg su osjećali dok su bili na Dunjaluku. Što ovdje ukazuje da vijenik ne može biti vijenik ako ne osjeća strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, strah da će biti bačen u džehremsku provaliju, a ne znači da osjeća da je dobio kartu ulaska direktno u džennet, ne. Istinski pravi vjernik živi između nade i straha. Ustalo je nadi, očekujući Allah te barek i rahmet i milost, jer se u džennet ne može ući bez Allaha subhanahu ta'ala milosti, ali isto tako strahuje strahuje lošeg i teškog završetka, odnosno da će Allah Đelšanu kazniti ga na ahiretu. Pa kada uđu u džennet, oni će se prisjećati toga. Kaže Allah Đelšanu, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين opisuje Uistinu smo mi prije dok su bili na zemaljskoj kugli, na zemlji, strahovali kada smo kod naših porodica bili. Kad su u kući s porodicom Mahi, strah su osjećali. I treba strah da osjećaš. Od čega? فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا Pa je Allah Đelešanu ukazao svoju milost prema nama i sačuvao nas teške patnje. Teške patnje. Prisjećaju se znači svoga stanja, ali isto tako užitaka što je Allah Đelešanu iz svoje neizmjerne milosti spasio i podario im blagodati uživanja u džernetu, a sačuvao i strašne i teške patnje, odnosno vatre, vatre džehennemske. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huval barrur rahim. Oni to nisu slušali tek tako. Nakon što se prisjetili straha da Allaha Đelešanuhu, na Dunjaluku, zatim se prisjetili blagodati koji uživaju u džennetu, kažu mi smo njega dozivali, mi smo njemu dove činili, mi smo Allaha obožavali, mi smo njemu robovali. Oni dokazuju da su dok su na Dunjalku bili da su robovali Allahu Tebareke Vetala, da su ga obožavali, da su ga dozivali, jer je on u Alberlu Rahim, najveći dobročinitelj i najmilostiviji. Takvog su gospodara obožavali na Dunjaluku. Pa i Allah Đelešanu sačuvao džehennemske, džehennemske patnje. Zatim kaže u suri Al-Araf u 43. ajetu وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله pa će govoriti Hvala Allahu Đelešanu koji nas je uputio na pravi put. A da on nije htio da nas uputi, mi ne bi bilo upućeni. Kad će to govoriti? su subhanu. Zahvaljivat će Allahu Đelešanu s te strane da su priznali da ovo nisu zaslužili, nego je Allah htio da budu odupućeni da budu na pravom putu, pa je sačuvao, znači, džehenema, ovo u dženevska prostranstva. Lakad rusulu rabbina bil haq. I zaista ono što potvrđuju da su vjerovjesnici i poslanici dolazili sa istinom. I oni su čvrsto vjerovali u tu istinu. Ono što su govorili, a posebno Muhammed alaih salatu وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ I bit će pozvani svi to su dženevska prostranstva u koje ćete vi ući zbog onoga što ste činili i što ste radili. Što znači da je sebe Allahove milosti naša djela. Ako se Allah da zovemo kroz pokornost i slijedženje poslanika Alijih alihi veseleme, nakon toga slijedi Allahu rahmet i milost da te uvede u dženevska prostranstva. Bez toga znači nema, nema uživanja. Koliko slušaj? Zatim čovjek kao stvorenje posjedi ovu osobinu. S tim da ova osobina nekada je pohvalna, a nekada je pokuđena, odnosno zabranjena. Pohvalna osobina kada daješ, kada daješ drugima, kada udjeljuješ, da to činiš isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne očekujući ni od koga da te hvali, da ti zahvaljuje. Nema to. A s druge strane, zabranjena je onog trenutka kada to ne činiš ima Allaha subhanahu wa ta'ala i očekuješ i tražiš da te neko spominje po dobru, da te stala, a ti si mi dobro učinio, mašala, Znači to da imaš kod sebe, to ne smiješ imati kod sebe. Ili kada ti neko učini kako dobro, ili ti kada učiš nekome dobro, da kažeš i spominje stano, brate, pa sjeti se, ja sam ti to dao, ja sam ti pomogao, ja sam tu uslugu učinio. A ti takav, nisi mi zahvala. Znači ono, kada dođe neki trzavica, ti onda počneš pobrajati, nabijati mu ranos sve ono što si učinio, u toku svoga života. To je zabranjeno, to nije pohvalno. To uništava djelo koje si učinio. Dobročinstvo koje si učinio, to poništava. Znači, takav nastup, takav pristup poništava tvoje dobro djelo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu od Ebu Zara radi anhu: Salasetun la yukallimuhumullahu Trojicu ili sa trojicom Allah Đelešanu neće razgovarati na sudnjem danu. Vala janzuru ilaihim vala yuzakihim. Niti će ih gledati, niti će ih očistiti. Valahum azabun elim. I zaista imat će bolnu, bolnu patnju. Koja sto trojica? Prvi kaže, od osobu Zer spominje da je to poslanik tri puta ponovio. Pa je Ebu tada kazao, zaista su oni propali i izgubljeni su. Ko su oni Allaho poslaniće? Pa kaže poslanik sa Allahu alijih prvi, el musbil, onaj koji nosi odjeću ispod članaka. Allah što neće razgovarati s njim. Neće ga pogledati. Neće ga očistiti od grijeha. Neće razgovarati s njim. To je znači velika e, nešto što će biti teško njemu podnijeti. Zatim neće, neće ga pogledati svojim pogledom milosti. Jer Allah što sa kim bude razgovarao ima, ima nadu da ćemo biti oprešteno, da ćemo prostiti. Zatim koga Allah pogleda pogledom milosti također ima nadu da će biti oprošteno. I treće, neće ga očistiti od grijeha. Neće oprostiti njegove grijehe. Koja je prva kategorija muspil? Onaj koji nosi odjeću ispod članaka. Druga kategorija, vel mennan. Šta je mennan? Onaj koji učini kakvo dobro nekome, zatim mu to nabija na nos. Da mu je to učini. To je prijevo znači. Učiniš i onda pogovara. Zašto? Kako? Zar nisam to radio? Dođi, zahvali, traži i I treća kategorija, da onaj koji koji proda svoju robu lažno se zaklinjući. I ovo je jako bitno, znači da se zna. Da prodaš robu, ah i da skriješ manu i mahanu te robe. Još usput se zakniješ da je to dobro, super, nema nigdje bolje, ovo je najbolje kod mene. Niješ naći po ovoj cijeni, lahami, mi, bilaj, i slično. Znači, ova kategorija je jako u teškoj situaciji na sudnjem, na sudnjem danu. Allah Đelešanu kaže Ja, ejuhallazina amenu la tubtiru sadakatikum bil meni eza O vjernici, nemojte uništavati svoje dobročinstvo tako što ćete šta? Nabijati ljudima na nos što ćete ih vrijeđati. Od vrijeđanja drugi jeste da pričaš uradio sam toj toj osobi to, pa to dođe do njega pa mu teško padne. Razumijete? To kažu učinjaci tako da to prenosiš sad svom prijatelju, uradio sam to, a on prenese trećem, dođe do onoga kome se dobročinstvo učini, a njemu to teško padne. Uvrijedi ga to, Zato kažu, onaj koji daje, učinjaci kažu, onaj koji daje, treba automatski zaboraviti da je dao. Znači, odmah, u tom trenutku dok daješ, pomažeš, činiš uslugu, zaboravi to. Ali kad neko učini uslugu, mu nikad zaboraviti. Ti kad drugim činiš, zaboraviti. Ali kad tebi neko drugi uči, nemoj nikada zaboraviti, nego poštuj, cijeni to, cijeni to. no, kaj im, znači u kratkim crtama ćemo reći, postoje dvije znači vrste ovog prigovora za učinjenje dobro. Jedna je u srcu, a druga u dijelima. U srcu neka čovjek osjeti, zna ja kako mu je teško, čovjek ga više ono, jel, ne poštuje, ne cijeni, osjećaj da mu je teško što mu je dao i sve. Kaže, to ne kvari to dobročinstvo, ali umanjuje njegovu vrijednost. Umanjuje njegovu vrijednost. Zamislite, samo ta pomisa u srcu. A ono što budeš prigovarao, što budeš govorio, e, ja sam ti to i to učinio, dao sam ti to i to, gdje, je to poštivanje, cijenjenje, šta mi sad to činiš nakon svega toga, zar se zaboravio, znači to je stvar koja uništava. Čuje se za dobro, osnovim ćemo stati, bilo još neki plodova poznajem Molim Mate Barek Kvetala da nas učinskim vjernicima pomogne nam da budemo pravi istinski vjernici, učiti na pravom putu, oprosti nema našim roditeljima.